Jakobus, hoofdstuk 2 My broers, jullie wat glo in ons Heer Jezus Christus, die Heere aan wie die Heerlijkheid behoort, moet mensen niet volgens hulle uiterlijke beoordeel nie. Sê nou daar kom en jylle samenkom as een man in met gouden ringe aan sy vingers en met deftige kleren aan, en daar kom ook een brandarm man in met ou kleren aan, en sê nou julle maak 'n ophef van die man met die deftige klere en julle sê vir hom kom sit u hier gemaklik maar vir die arme man sê julle gaan staan jy daar aan die kant of kom sit hier by my voete het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie luister my liewe broers kies God nie juis die uit nie wat in die oë van die wêreld arm is om ryk te wees in die geloof en om die koninkryke besit te neem wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie maar julle behandel die arme man met minagting is dit nie die rykes deur wie julle uitgebuit word nie en is dit nie hulle deur wie julle voor die hof gesleep word nie is dit nie hulle wat die goeie naam skend van hom aan wie julle behoort nie as jy werklik die wet van die koninkryk van God onderhou soos dit in die skrif staan. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dan doen jy reg. Maar as jy die mense na die uiterlike beoordeel, doen jy sonde en veroordeel die wet van God julle as oortreders. As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie. God wat gesê het: Jy mag nie egbreek pleeg nie. Het ook gesê: Jy mag nie moord pleeg nie. As jy nou nie egbreek pleeg nie, maar wel moord, is jy tog 'n oortreder van die hele wet. Praat en tree dan op soos mense wat geoordeel sal word volgens die wet wat vrymaak. Die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Wat help dit my broers as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly. En sê nou een van julle sou vir hulle sê: "Mag dit met julle goed gaan. Gaan trek julle warm aan en eet genoeg." maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê, die een het die geloof en die ander het die dade. Goed. Wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is en ek sal jou my geloof wys uit my dade. Glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook en hulle sidder van angs. Jou dwaas. Wil jy 'n bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het en dat dit eers deur dade volkome geword het. So is die skrif vervul wat sê: Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie net op grond van sy geloof nie is Rahab die prostituut, die ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het toe sy die verkenners weggesteek en hulle met 'n ander pad laat ontkom het nie. 'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood.